Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Hum, precisar raciocinar. Que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer, então senta bem, senta bem. Oh, ah. Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão. Então sarra, então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra o popozão, o popozão. Rum dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom

Que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer Senta bem, senta bem. Oh, ah. Então sarra, então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra o popozão, o popozão. Então sarra, então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra o popozão, o popozão. Rum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Rum dum dum dum dum dum dum dum. Rum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Rum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Rum dum dum dum dum dum dum dum. Rum dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Rum dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Rum dom dom dom dom dom dom dom dom. Então sarra, então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra o popozão, o popozão. Então sarra. Então